migrantoi nepre besonatai. Iam de longe, textrai partioi varbas por minusa migrado, cae exemple postulas haltigon de asil donado cae el de crimezai en migrintoi. La realigo de tiu ideo estus fatala, avertas esploristoi. Lauili, en migrintoi estas gravai por la sociala stato. Sen homoi cun exterlanda civitanezzo, en multae branchoi de la economio, ne plu eblus daurigi la negozan activetson, accentis sociologo de la Universitato de Vieno. En la purigado, cae prisorgado de construajoi, en la hotela metio, cae en la gastronomio, cae en la ludonado de labor fortoi, exemple iam pli o la duono de la nemem stare occupitae laborantoi, ne estas austrae civitanoi. En la nutraja industrio, en la construado, cae en flegado, estas almenau triono. Se mancas triono de la laborantoi, tiam en realo ne plu eblas daurigi la aferoin. Scisas la sociologo la sequoen de la plano, un fine de la jaro 2023 scisis la exa estro de la extrem dextra identezza movado en Austrio. En Vieno, cie vivas aparte multai homoi cun en migra fono, laula sociologo, Sen tiui homoi la provisado de la loggiantaro tutte ne eblus. En gastigado cae gastronomio, exemple, tri quaronoi de la laborantoi havas en migran fonon. En construado, cae ce ceterae servoi, exemple en la purigado en construajoi, estas du trionoi, en la campoi educado cae instruado, cae en la san servoi cae socialai institucioi, estas quar el dec laborantoi. La emigrintoi estis por la socialai casoi en Austrio gis nun bona negozo, diris professoro pri historio de Orienta Centra Europo la Universitato de Vieno compreneble lingvo cursoi cae qualificae pasioi, precipe post la enmigra ondo de la iaroi 2015-16, costas iom. La bilanzo tamen, el historia vid puncto, estas tutte positiva. Enmigrintoi ciam contribuis alla bon stato cae prospero de la acceptantae socioi, se oni suffice bone tractas ilin. La historiisto pledis tiam anca por pli forte accenti cium positivan rolon plenumas la emigrintoi en Austrio per sia laboro. Concepto de radicala remigrado, ce ciu homoi cun exterlanda civitanezzo au cun radicoi en exterlando, estu shovatae el la lando, tio estus attacco alla tutta lo giantaro. Deviga reportado de homoi cun enmigrafono estus comparebla cun etna purigado, accentis la professoro, cae tiai etnai purigadoi historie conducis, exemple en la exa Jugoslavio, ciam al explodo de perforto ciu crome directigis ancao ciam contra pluai gruppoi, ciel aliae minoritatoi, intellectuloi, cae giornalistoi. Cun ligita cun tio, estus ancao la fino de laujura stata regado, cae la converto de la liberala democratio al etnocratio, cune cun perdo de bon stato cae malricigio. Diris la profesoro.